Book 2 22 22 22การสนทนาสาม Small Talk 3 Small Talk 3คุณสูบบุหรี่ไหมครับ Rauchen Sie Rauchen Sie? ผมเคยสูบครับ Früher ja. Früher ja. แต่ตอนนี้ผมไม่สูบแล้ว Aber jetzt rauche ich nicht mehr. Aber jetzt rauche ich nicht mehr. รบกวนคุณไหมครับถ้าผมสูบบุหรี่ Stört es Sie, wenn ich rauche? Stört es Sie, wenn ich rauche? ไม่เลยครับ Nein, absolut nicht. Nein, absolut nicht. มันไม่ได้รบกวนผมครับ Das stört mich nicht. Das stört mich nicht. คุณจะดื่มอะไรไหมครับ Trinken Sie etwas? Trinken Sie etwas? บรันดีไหมครับ einen Cognac einen Cognac ไม่ครับ nein lieber ein Bier nein lieber ein Bier คุณเดินทางบ่อยไหมครับ reisen Sie viel reisen Sie viel บ่อยครับ ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจ Ja, meistens sind das Geschäftsreisen. Ja, meistens sind das Geschäftsreisen. แต่ตอนนี้เรามาพักร้อน Aber jetzt machen wir hier Urlaub. Aber jetzt machen wir hier Urlaub. ร้อนอะไรอย่างนี้ Was für eine Hitze! Was für eine Hitze! ใช่วันนี้ร้อนจริง Ja, heute ist es wirklich heiß. Ja, heute ist es wirklich heiß. Gehen wir auf den Balkon. Gehen wir auf den Balkon. พรุ่งนี้จะมีงานรื่นเริงที่นี่ Morgen gibt es auch eine Party. Morgen gibt es hier eine Party. คุณจะมาร่วมงานด้วยไหมครับ Kommen Sie auch? Kommen Sie auch? ครับพวกเราได้รับเชิญด้วย Ja, wir sind auch eingeladen. Ja, wir sind auch eingeladen.